חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו מלכי יהודה. שמעו שמים והאזיני ארץ, כי אדוני דיבר. בנים גידלתי ורוממתי, והם פשעו בי. ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. אוי גוי חוטא עם כבד עוון, זרע מרעים בנים משחיתים, עזבו את אדוני, ניעצו את קדוש ישראל, נזורו אחור. על מה תוכו עוד, תוסיפו שרה, כל ראש לא חולי, וכל לבב דווי, מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, פצע וחבורה ומכה תריה. לא זורו ולא חובשו, ולא רוכך בשמן. ארצכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם, זרים אוכלים אותה, ושממה כמהפכת זרים. ונותרה בת ציון כסוכה וכארם, כמלונה ומקשה, כעיר נצורה. לולי אדוני צבאות הותיר לנו שריד כמעט, כסדום היינו, לעמורה דמינו. שמעו דבר אדוני קציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם עמורה. למה לי רוב זבחכם יאמר אדוני, שבעתי עולות אלים וחלב מריאים, ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. כי תבואו לראות פניי מי ביקש זאת מידכם, רמוס חסרי. לא תוסיפו אבי מנחת שווא, כתורת תועבה היא לי, חודש ושבת קרוא מקרא, לא אוכל אבן ועצרה. חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי, היו עלי לטורח, נלאיתי נשוא. ובפרסכם כפיכם, אעלים עיני מכם, גם כי תרבו תפילה, אינני שומע, ידיכם דמים מלאו. רחצו, הזקו, הסירו רוע מעלליכם מנגד עיני, חדלו הרע. לימדו היטב, דירשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה. לכו נא ונבחך, יאמר אדוני, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אם יאדימו, חתולע כת צמר יהיו, אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו, ואם תמאנו ומריתם, חרב תאוכלו, כי פי אדוני דיבר. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט, צדק ילין בה, ועתה מרצחים. כספי חיה לשיגים, שובעך מהול במים, שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו, וריב אלמנה לא יבוא עליהם. לכן נאום האדון אדוני צבאות, אביר ישראל, הוי אנחם מצרי ואין נקמה מאויבי. ואשיבה ידי עלייך ואצרוף כבור שיגייך, ואסירה כל בדילייך, ואשיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך כבת תחילה, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה. ציון במשפט תיפדה, ושביה בצדקה. ושבר פושעים וחטאים יחדיו, ועוזבי אדוני יכלו. כי יבושו מאלים אשר חמדתם, ותחפרו מהגנות אשר בחרתם, כי תהיו כאלה נובלת עליה, וכגנה אשר מים אין לה. והיה החסון לנעורת, ופועלו לניצוץ, ובערו שניהם יחדיו, ואין מכבה.